ang buhay ay tunay ngang mahiwaga. Maraming bagay sa mundo ang wala pa rin kasagutan. Kaya naman sa tuwing ikaw ay may katanungan, asahan mong minsan may sasagot sa iyo ng... Kalokohan! Loving you Parang may iba sa'yo. <laughs> Bakit? Pangit ng buhok Bakit? Ang pangit ng buhok Bakit? Ba't ka na? Sibong Navarro ka ba? Hindi, nagpagupit ako ng ganito kasi yung di- tinikwento ko sa'yo na dinidiskartehan ko. Oo. Mapapasagot ko na, Bakit nararamdaman ko. pumapasagot yan kung ganyan yung buhok mo? Gusto niya kasi ng gupit, ano, na... Ano tawag sa gupit na yan? Military to eh, sabi. More on left, less on right. <laughs> left, less on left, more on right. Hindi! turuan mo naman ako kay Jobert kasi nagtina- sabi niya parang gusto niya lumabas. Eh, saan ko siya dadalhin? Ano papakain ko sa kanya? Tsaka saan kami pupunta pagtapos? Yung pinagtabasa mo ng buhok, isa mo. <laughs> yung tinabas dito, igiling gilingin mo, Oh. tapos ilagay mo sa pasta sa ibabaw. Sarap. Yun ang magpapaibig sa'yo. Kaya bang, ay, parang ano yun? Tawag dito, ano yung ano, gayuma? Gayuma. Oo. Oo! Pag nakain niya yun, after three weeks, te-text ka nun. Ano? sasabihin? Guwapo mo. Oo, oh. yun, parang guwapo ko lagi sa kanya. Pero pag lapit mo, ayaw kanyang hawakan kasi para kang santo sa kanya. <laughs> eh, iba. Iba yung... As ah, ambayin ka niya, pero hindi, hindi, hindi ka pwedeng hawakan. Naku, ang dami mong may tuturo para sa... Saan ko siya pwedeng dalhin pagtapos? Sa simbahan, siyempre, santo ka eh. <laughs> Tama na nga, akin na yung ano. Uy, hindi na natin hinihingi ah. Ay, ah, di, dyan na, dyan na agad. <laughs> Kasi Kasi ta- nakakailang kahon na tayo. Pag Pagod na. nalalaglag, nadudurog yan eh. di, tsaka pagod, Pabato, pagod na yung ano, pagod na yung wala Hirap, nang hirap, na hirap na rin yung ano niya, yung nagbabato niya. Minsan kasi director natin yun eh. Oo, siya naman yung director ngayon. Eh, Kaya walang Walang mag-aagis. taga-bato niyan. Yan. Eh, ready ka na ba? Okay. O, bago natin simulan to, alam nyo na, palakpakan muna! Okay. Tao sa Araneta, oh. Dami Oh, malaglag ka niya, oh, kak! Laki ng venue namin. Araneta po ito, to, kung hindi niyo po alam, Araneta to. Yung nasa dulo dyan. Reta! Kabisado ni Jobert. Lahat po ng na, pangalan na nanonood sa amin, mga 33 million yan nanonood sa amin Kabisado ko lahat ng Kabisado yan. pangalan yan. Ito, yan, yan, yan, nakaupo sa may lower left. red Yan. Si Angelo Reyes. Si Angelo, <laughs> kabisado mo pa. Ito, nandito sa may, yan. Yung nakaputi, naka-shade. Yan. Si Benedict Quintana. Uy, ito na. Ang ganado si Kuya Jobert ngayon, ha? Mukhang may- sabi ni Aaron James, Ripo Aledia, bakit ang tao kapag naglalakad, di pwedeng hindi nila igalaw ang dalawang kamay nila? Oo nga, yung ganun kay Jobert, oh. Dahil yan ang pambalanse ng katawan, ano ka ba, pagka hindi mo ginalaw yung madud, dadapa ka, susub-sub yung bibig mo, subo mo maglakad. Sige nga, hindi ko, ano, sige, yung ano muna, yung, te, yung ano muna, yung normal, para makita natin. Sige, normal. Normal. Yan ang normal. Mga kaibigan, yan po ang normal. Ito po ang hindi normal. Yung hindi normal. Ito yung hindi normal. Nakakahilo. Di, Parang lasing. oo, Parang di- lasing. Malalasing ka. Pag hindi, ah, yung isa, isa naman. Sige nga, hindi, testing mo. Yung normal lang. Normal, yan, yan, yan. Ito yung hindi normal. Ito. Dito lang. Oo, ah, ah, ah, okay. dikit mo. <laughs> Oo nga. Pag gusto mo lumiko, Oo. Ah, pero may gumagawa. <laughs> May gumagawa pa rin yan. May gumagawa pa rin yan. oo, Yun. Ano ah, pag ba- Rada. Ang tawag dun? Rather. Pagliliko, Ano, rather. pagliliko, di igagano mo lang yung kamay mo. Lang. Oo, kaya nga ginawa ng juice yan. Iba. Eh. Di ba pag tumatawid ka sa Oo. Oh. lubid, gumaganong ka? Oo, oo. Ganun din. Ah, ang galing naman nun ah. Bakit ba? Eh paano yung Kuya Jobert? Sa mga ano, sa mga... Eh, dapat dalawa may hawakan yun eh, di ba? Ah, oo, yung may Oo, sa mga ano. Pag tuma, depende kasi sa tali. Pagkatali lang, pagkatali lang, nakaganon yan. Yan. Tali, pag tali lang na makapal, okay na yun. Pagka medyo panipis na ng panipis, Oo. pahaba ng pahaba yung ano nun, kailangan may kahoy. Pag sinulid na yan, yung walis tingting na mahaba, sobrang haba, yun. Walis tingting lang. Sinulid yun eh. Parang putol. <laughs> Oo, kasi <laughs> sa bigat. Sa Kung alambre yan, yung yung gano'n, yung para tubo. Pagka, pagka mauhulog ka Ikaw dito, ba gano'ng igano kalayo yung mga ano mo, na balance mo? Magmula yung Ayala Tower papuntang Ortigas flyover. <laughs> Ang haba na walang inuman ng tubig yon. Titigil din ako. Ginaganon ko lang yun. May bawa na akong jug. Pinato ko nga lang. Naligo. Yan! Ah! <laughs> Okay. Okay, next question na. Ay, nga pala, sandali. May nagpapa, ano nga pala sa atin. Bate! Oo. Oh, sige, okay, sige. Reported to. Nagpapabati sa atin, nanonood sa atin sa Calgary. Hoy, Calgary, Canada. Sila Luisa, tsaka si Glenn Puntanilla. Kasi kapatid nilang si JR. Bakit? Si GR! JR, Oh. nanonood sa atin. Si hello. Luisa Puntanilla. Yan. Hi, maraming salamat yung nagpunta ako ng Calgary. Yun yung mga naghanda sa akin marami. Oh, ano mga hinanda sa'yo? Sa yung ganyan kalaking baka, oh, Natin nila sa gitna yung baka, tapos niluto. Walang seasoning? Meron, konting asin. Tsaka Baka- ganun-ganun lang yung baka, kaya na Boy pa. Eto na, next question na. Sabi ni Bibes, Aru. no? mga tropa nila pato to. Ay, si Bibes Aru? <laughs> Bibes Aru? Di, oh, si Bibes. Bibes. Oh, oh Bibes. Hi, Bibes. Ganzu. Ganzu. <laughs> mga tropa niyan, sila? Ganzu, Tekis, Taratita. Taratita. Okay. Eto na. Bakit cute ng mga baby nang umingiti nang walang ngipin, pero kapag matanda, walang ngipin, Nakakatakot. Nakakatakot Tao ba? nga, bakit ang cute ng mga baby nang umiti pag walang ngipin? Pero kapag matandang walang ngipin, nakakatakot. Oo, oh, kaya Kasi pag baby, pag ginagat ka ng baby na walang ngipin, okay lang, ang cute nun. Pero yung matanda, ganyan ganyan yung kanyang Nakakatakot. Gaganan yun, ang gaganan. Ba't madumi na ba agad Ang dumi yun? ng matanda kasi. Hindi pa nga, kaya nga natatanggalan ng ipin niya mga yan eh. Dahil dumudumi na yung ano. Hindi Ano nila- bang dapat na ano, uh, pangalagaan ng gums. Pag dumudugo yung gums. Ang ayan ay mga magandang paglinis ng ipin. Mm. Oh, yan. Kumuha ka ng isang mga isang isang ganyan na pakong yung ano di diuno. Pako na di uno, diuno, di uno po. Bumog mo ko ang konting buhangin. Sin. Iwasan mo magsugat, <laughs> masugatan mo. iiwasan pa ma, iiwasan mo pa mag ano. Tapos ibuga mo lahat. Paano mo malalaman na tapos ka na? Pag nasaktan ka na. Tama may lumbos na dito. Napako. yun na. Okay lang yan. Tama okay na, lang yan. na. <laughs> Oy! Eto na kay Jobber. Katanungan ng ang um, puso. puso? Ba, anip yung nagtanong sa atin sa katanungan puso, isa siyang prinsipe. <laughs> Oh, Naku, ayusin natin yan, prinsipe yan. Oh, tingnan mo. Prinsipe Derhin. Oh, Prinsipe Puta tayo Derhin. Ito na. Ano ang mas masakit, Kuya Jobert? Ang paang napako o pangakong napako? Ano sa tra- Ano sa tingin mo? <laughs> ano sa tingin mo? Ano? Pag ako nangako sa'yo tapos hindi ko sinunod, Oo. Oh. masakit ba yun? Nasa malang loob mo, subukan mong apakan yung pako kung di ka maghanap ng murang ospital. Pag ikaw natu- nakaapak ng pako, magkakatetano ka. Tetano? Ang gagawin sa'yo, pagpunta mo sa ospital, pakakagat ka sa aso. <laughs> yung ba yung counter nun? Para lumihis. yung ba yung counter nun? ng rabies. <laughs> Sabi ng doktor, ano ba? Agad po ko ng pako. <laughs> Papi, bye! Agad. Oh, ano meron mo? Hindi ko na alam. Yun, yun. okay, punta na tayo sa ating Great Best Tips! Pabati po kay Tatay Orlando Bernardo na lagi nanonood ng feeling mo galing trabaho at nawawala ng stress Nawawala ang stress niya dahil sa show nyo. Yan. Vicky Banyedera. Banyadera. Belated happy birthday kay Carlo Manansala. Libre ka naman, sir! Mula sa Langgang. Langgang? Hello, ang nangangagat yung katinyan. niyan. Hello kay Gaya Bernes na laging may katanungan puso kay Kuya Jobert sana okay na ang puso mo, Anonymous. Anonymous, sana ah, pa. Itago na lang natin sa pangalang Anonymous. Okay, Kuya Jobart, paano sila makapag-ask ng question questions Ilike ang Facebook page ng Cinema tapos makakita sila ron ng post na katulad dito. Pagkatapos na, i-comment nila ang katanungan nila at sasagutin namin katulad ng ginagawa namin dito. Alright, at syempre pwede nyo rin panoorin ang aming full episode sa YouTube channel ng Sinimo. Handaan niyo lahat ang tanong ninyo kayang-kaya kung sagutin niyan dahil... Sagot ka ni Kuya Jobart! ba bisitahin ang aming Facebook page at YouTube channel. Hi mga Dre! Subscribe to our YouTube channel and click the bell button for more updates.